وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد Möhtərəm qardaşlar, yəni hər birimizin bilməsi vacib olan əsas məsələ odur ki, insan bu dünyaya boş yerə gəlməyib. İnsanın gəlişində qayə Allahı, Allaha ibadətə həyata keçirməkdir. Allah subhanahu və teala'nı ibadətdə təkləşdirməkdir. Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur: "Və ma xalaqtul cinnə vel insə illə liya'budun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Və peyğəmbərlərin göndərişində də qəsd insanın bu Allah'a ibadətə təkləşdirməsidir. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Və laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha və yajtanibu at-taghut." Biz hər bir ümmətə, hər bir, bir qövmə bir peyğəmbər göndərdik ki, onlar tək Allaha ibadət etsinlər və Allahdan başqa ibadət olunan tağutlardan çəkinsinlər. Yəni, Lə iləhə illallah üçün göndərilir. Bütün peyğəmbərlərin göndərilməsində qəsd insanları ibadətə çağırmaq, tək Allaha ibadətə çağırmaqdır. Və Allah subhanə teala da öz qullarının üzərinə bir ibadət növ deyil, bir neçə və müxtəlif növlü ibadətlər fərz etmişdi ki, insan bir ibadətdən bezib yorulmasın. Bir ibadətdən qutarandan sonra başqa bir ibadətə keçsin. O ibadətdən qutarırsa başqasına keçsin. Və bu ibadətlərin də bir haqqında inşallah bu gün danışmaq istəyirik ki, bu da Allaha zikr etməkdir. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, Allahın fərz etdiyi bütün ibadətlərdən hamısı Allaha zikr etmək üçündür. Bütün ibadətlərdən qəsd Allahın zikrini həyata keçirmək üçündür. Və ibadətlərin də daha əfzəl olması, Allah yanında daha üstün olması orada olan zikrə görədir. Hədisdə Peyğəmbər s.ə.vələdən soruşurlar ki, Ey Allahın Rasulü, cihadın hansı əfzəldir? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, o cihad ki, orada Allah subhanətə alə daha çox zikr olunur. Soruşur, ya Rasulallah, oruç tutanların hansı üstündür? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allahı daha çox zikr edənlər. Soruşurlar, ya Rasulallah, Allah evlərindən hansı üstündür? Deyir ki, oralarda ki, Allah daha çox zikr olunur. Soruşurlar ki, ya Rasulallah, həmçinin namazı soruşurlar, zəkatı, həcci və başqa əməlləri soruşurlar. O Peyğəmbər s.ə.v hamısında buyurur ki, Allaha, hansında ki Allah daha çox zikr olunur. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət edib. Sinadında zəiflik olsa da, amma onun başqa şahidləri var və isnadını gücləndirən başqa şahidlər var. Başqa hədisin yolları var. Və Allah subhanahu ta'ala zikir, öz zikrini, fəzilətini bizə bəyan edib. Onu zikr etməyin vacib olduğunu bizə bəyan edib. Və Peyğəmbər s.ə.v də hədislərində bizə bunu bəyan edir. Öz işlərin üstünlüyünü bizə bəyan edir. Allah Peyğəmbər s.ə.v hədisə buyurur ki, sizə əməllərinizin ən xeyirlisini xəbər verinmi? Allah yanında ən təmizin, ən üstününü xəbər verinmi? Sizin dərəcələrinizi qaldıran ən xeyirli əməli xəbər verinmi? O əməl ki, sizin üçün qızıl gümüş xərcləməkdən daha üstündür. Həmçinin elə bir əməldir ki, o əməl düşmənlə qarşılaşdığınız zaman onlar sizin boynunuzu vurmaqdan, siz onların boynunu vurmaqdan, bunların hamısından üstün bir əməldir. Soruşurlar ki, ey Allahın Rəsulu, bizə xəbər ver. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allaha zikr etməkdir. Hədisi İmam Termizə rəvayət edib və Alvan Rahimullah da səhirləşdiribdir. Muaz bin Cəbər Rahimullah buyurur ki, Mə amilə bin Ədəm amələ əncələhu min azəbilləh min zikrilləh Adəm övladı özünü cəhənnəmdən xilas edəcək əməllər içində, etdiyi əməllər içində ən üstünü, Adəm övladının etdiyi ən üstün əməl Allahı zikr etməkdir. Yəni, insanın cəhənnəm adından üstün, əm, azad edən ən üstün əməl Allahı zikr etməkdir. Soruşurlar ki, bəs Allah yolunda cihad etmək, deyə hətta Allah yolunda cihad etməkdən də Allahı zikr etmək daha üstündür. Çünki Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur ki: Və lə zikrullahi əkbar. Allahı zikr etmək ən böyükdür. Hər şeydən böyük Allahı zikr etməkdir. Nasr ibn Səmarqand rahimehullah buyurur ki, Allahı zikr etmək ən əfzəl ibadətdir. Çünki Allah subhanahu taala bütün ibadətlər üçün vaxt və həmçinin miqdar təyin etmişdir. Amma Allahı zikr etmək üçün, Allah subhanətələ özünü zikr etmək üçün heç bir vaxt və yaxud heç bir miqdar təyin etməmişdir. Əksinə, Allah subhanətələ əmr, əmr edir ki, Yə eyyuhəllədinə əmələdkurullaha zikran kəthira Ey iman gətirənlər, Allahı çoxlu zikr edin. Allahın zikrini çoxaldın. Həmçinin başqa bir ayədə Allah subhanətələ Buyurur ki, Əzzəkirin Allah və zəkirat, Allaha çoxlu kişi, əzik edən kişi və qadınlar, Allah onlar üçün altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Və bu da göstərir ki, zikirin Allah qatında böyük fəziləti vardır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına bir nəfər gəlir, deyir, ya Rasulallah, İslamın qanunları, İslamın İslamda olan buyruqlar artıq çoxalmışdır mənim üçün çətinlik olur. Mənə elə bir əməl öyrət ki, Allah subhanət hələ mənim üçün onu asanlaşdırsın. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, dilin Allahı zikir etməkdən yaş qalsın. Yəni, daimə dilinlə Allahı zikir et. Bu hədisi bəziləri düzgün başa düşmür. Elə bilir ki, yəni ki, insan məsələn namaz, oruc, zəkat, həcc və başqa ibadətlər buna çətinlik gələndə bunlara tərk edib bir dənə zikirlə məşğul olsa, ona bəs edər bu hədisə görə. Xeyr, bu hədisin mənası o demək deyil. Bu hədisin mənası o deməkdir ki, bu kimi ibadətlər insana çətinlik törədəndə, insan nəfsinə ağır gələndə, insan onu ağır sayanda, Allahı zikr etmək ilə həmin ibadətlər asanlaşır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v ona elə bir əməl öyrətdi ki, o əməli etsə, başqa o, ona ağır gələn ibadətlər, İslamın o buyruqları onun üçün asanlaşacaqdır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Dilin Allahı zikr etməkdən daima yaş qalsın. Və bu da göstərir ki, zikir insan, insan üçün başqa ibadətləri də asanlaşdırır. Həmçinin zikrin, baxın, zikir ibadətlər içərisində ən asanıdır. İnsandan bir ağırlıq, bir yük tələb edən bir şey deyil. Yəni, insan əlavə bir, deyək ki, malı ilə xərc çəkmir, yaxud canı ilə hansısa bir əziyyəti görmür. Deyək ki, oruc məsələn, müəyyən qədər məşəqqət ola bilir insana oruc tutanda. Həcc ibadətidir, həm mal, həm bədən tərəfdən insan üçün biraz ağırlıq ola bilir. Amma zikr belədir ki, səndən heç bir ağırlıq, heç bir çətinlik səndən istəmir. Buna görə də baxın, Peyğəmbər s.ə.v bir hədisə buyurur ki, kəlimətəni xafifətəni aləl lisən. İki kəlimə var ki, dilə daha yüngül gəlir. Yəni, zikri öyrətdiyi zaman birinci buna Peyğəmbər s.ə.v tənbih edir, onu xatırladır ki, dilə yüngül gələn şeylərdən biri nədir? Bu zikrin zikri bəyan etməmişdən əvvəl bəyan edir ki, bu dilə yüngül gələn bir şeydir. Və səqilətən fil mizan qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn iki kəlmədir. Və həbibətən ilə rəhmən Rəhmana da ən sevimli kəlmələrdir. Subhanallah və həmdi, Subhanallah azim kəlmələridir. Və sözsüz ki, Allahı zikr etmək insan üçün insanın qəlbini nurlandırır. İndi bunu biz faydalardan inşallah qeyd edəcəyik ki, zikrin nə qədər faydaları var. Və bu haqda da İbn Qeyyim rahimehullah Vabil Sayyib kitabında böyük faydalar gətirir və qeyd edir ki, zikrin yüzdən artıq faydası vardır. Və orada həmin faydaları bir-bir zikr edərək ətraflı şəkildə başa salır. Allaha zikr etməyi Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah görür nəyə bənzədir? Deyir ki, Allaha zikr etmək, zikrin e, üstünlüyü haqqında Şeyxülislam rahimehullah danışanda İbn Teymiyyə rahimehullah elə bir ki, deyir, bu balığa bənzədir qəlbi. Balıqla su, suyunun misalına bənzədir. Əgər balıq sudan çıxarılarsa nə olar? Artıq onun üçün ölüm var, həlak var. Və eləcə də qəlbdən zikr çıxarlarsa, insan Allahı zikr etməlisə, artıq o qəlb ölər. Yəni, qəlb, zikrin qəlbə olan təsiri suyun balığa olan təsiri kimidir, deyir. Və zikrin də bir çox faydaları var, qardaşlar. Bu faydalardan biz bəzilərini qeyd etmək istəyirik. Söz dedik ki, İbn Qeym Rahiməhullah 70-dən hə, artıq bir fayda zikr edir. Biz isə onlardan bəzilərini seçib qeyd etmək istəyirik. Bunlardan birincisi insanın qəlbinə həyat verir. Həqiqi həyat verir qəlb üçün və qəlbi dirildir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allahı zikr edənlə Allahı zikr etməyənin misalı ölü ilə dirinin misalına bənzəyir. Başqa bir hədisdə Allaha zikr e, Allah zikr olunan evlə zikr olmayan evin misalı ölü ilə dirinin misalına bənzəyir. Bu yüzdən də Allahı zikr etmək üçün evlərimizdə Allah Subhanahu taala bizə əmr edib. Hətta nafilə namazları müstəhəb ki, insan evdə qılsın. Səbəb nədir? Evlərimiz qəbristanlığa çevirməsin. Zikr nə zaman olunur? İnsan öləndən sonra. Qəbristanlıqda görmüsən qəbristanlığa əhli zikr edən? Xeyr. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "La təcəl buyutakum qubura" evlərinizi qəbristanlığa çevirməyin. Və buna görə Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədislə buyurur ki, kişinin ən əfzəl fərzlərdən başqa ən əfzəl qıldığı namaz evində qıldığı namazdır. Məqsəd də orada Allahın zikrini uzaltmaqdır. Allahı zikr etməkdir. Və bu Allahı zikr etməklə orada insan həyat, ora insan həyat verir. Həm qəlbinə, həm də yaşadığı yerə həyat vermiş olur. Amma Allahın zikrindən uzaqlaşarsa, o qəlbdə ölür, həmin evdə də bir artıq şeytanlar cəm olur. Əgər təkcə insan zikr etməklə bu təhlükə olar, zikri tərk etməklə bu təhlükə olarsa, görün Allahdan başqasını zikr edənlərin halı necədir? Görün şeytanı zikr etməklə, musiqi alətlərinə daima qulaq asmaqla və bu kimi şeylərlə məşğul olanların halı necədir? Artıq onların qəlbində şeytanın zikridir. Düşündükləri yalnız şeytanın zikridir. Və sözsüz ki, belə evlərə yalnız şeytanlar girər. Allahın mələkləri bu evlərdən uzaq olar. Və bu da çox bir təhlif, təhlükəli bir əməldir. İnsan Allahın zikrindən uzaqlaşmamalıdır. Allahın zikrindən uzaqlaşmaq insan üçün böyük bir təhlükədir. Həm dünyada, həm də axirətdə. Peyğəmbər Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur: "Və men a'rada an zikra fa inna lahu ma'ishatan danka" və nəhşuruhu yevmal qiyamət ə'mə. Kim mənim zikrimdən üz döndərərsə, onun üçün dünyada sıxıntılı bir həyat verərik. Allaha zikr etmək insanın qəlbi daima sıxıntı içərisində olur. Həyatdan ləzzət ala bilmir. Daima qəlbi sıxıntıda olur. Çünki Allah Subhanahu taala zikrindən uzaqdır və Allah da ona sıxıntılı bir həyat verir. Düzdür, bəzi təfsirçilər deyir ki, burada məqsəd qəbr əzabıdır. Hətta onu da şamil etmək olar ki, qəbrində də onun üçün sıxıntılı bir həyat olacaq. Və nəhşuruhu yevmal qiyaməti ə'mə. O qiyamət günü də Allah Subhanahu taala ki, qiyamət günü də biz onu kör dirildərik. Subhanallah. İnsan bu dünyada görür, hər şeyi gözü ilə görür, amma qiyamət günü dirildiyi zaman kör dirilir. Qale Rabbi limə həşərtəni ə'mə və qad kuntu basira. Deyəcək ki, ey Rəbbim, məni niyə kör dirildin? Mən ki dünyada görürdüm. قال كذلك أتتك ayətkə fənəsitəhə və kəzəlikəl yevmə tunsə Allah subhanahu teala deyəcək ki Necə ki ayələrim sənə gəldiyi zaman sən onları unuttun, bu gün də sən unudulursan. Allah akbar, insan unudulur. Səbəb də nədir? Allahın ayələrini unutduğu, unutması, Allahın zikrindən uzaq düşməsi, Allahın zikrindən üz döndərməsi onu qiyamət günü unudulanlardan edir. Və Allah Subhanahu taala həmişə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də hədislərdə bizi çəkindirir və yəni, zikirdən uzaq düşmənin təhlükəsini nə qədər hədislərdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bəyan edir və öyrədir ki, insanın daima dili Allaha zikr etməklə olsun. Və zikrin faydalarından ikincisi Allaha zikr etmək şeytanı uzaqlaşdırır. Şeytanın şərrini insandan uzaq edir və insanı bağlı bir qalan, qalanın içərisində etmiş kimi olur. İmam Əhmədin Musədində gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah subhanətə alə Yahya əleyhissalama 5 dənə kəlmə öyrətdi ki, onlara əmr, əmr etsin və insanlara, İsrail olanlarına da həmin şeylərə əmr etsin. Onlardan biri də Allah subhanətə alə onlara əmr etdi ki, Allahı zikr etsinlər. Çünki o zikr edənin misalı Allah subhanahu teala o insana bənzədir ki, o insanın arxasınca düşman düşür, düşman onu tutmaq istəyir, o isə gəlir, çox güclü bir qalaya sığınır. Və həmin qalada qalır və düşman da həmin qalaya girə bilmir. Və Allaha zikr etmək bir mömin üçün şeytanla bu qaladan daha güclü sayılır. Bu hədisi də İmam Əhməd Musnədində rəvayət etmişdir və Şeyx Albani Rəhəmullah da səhirləşdirmişdir. Və zikrin faydalarından üçüncüsü də insanın qəlbinə zikir, Allaha zikir etmək insanın qəlbinə rahatlıq verir. İnsanın qəlbi rahatlaşır. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur, Ələ bi zikrillə tatmainnul qulub. Bilin ki, qəlblər Allahın zikri ilə rahatlaşır. Onun qəlbinə rahatlıq gəlir. Qəlbində olan sıxıntı onun qəlbindən gedir. Bu zikrin faydalarından dördüncüsü də qəlbin Allahı zikr etmək, qəlbi sıxıntıdan, eyni zamanda qəlbi daşlaşmaqdan qoruyur. Qəlb yumuşalır. Allahı zikr etməklə qəlb yumşalır. Və eyni zamanda qəlbə həyat verir. Qəlbi, insanın qəlbini rahatlaşdırır. Bu zikrin faydalarından beşincisi, insan üçün böyük Allah qatında böyük dərəcələr verir. İnsanın Allah insan nə qədər Allahı zikr edərsə, qul Allahı zikr edərsə, Allah Subhanahu taala da onu zikr edər. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Fəzkuruni əzkurkum." Mənə zikr edin ki, mən də sizi zikr edim. Başqa bir ayədə buyurur ki: "Həl cəzaü ihsan illəl ihsan." Yaxşılığın əvəzi yaxşılıq deyilmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bir əzəmətli hədisdə bunu bizə bəyan edir ki, əgər bir toplum Allah evlərinin birinə cəm olarsa və Allah zikr edərlərsə, onların üzərinə sükunət inər, onları rəhmət bürüyər və onları mələklər əhatə edər və Allah subhanahu teala da daha xeyirli bir toplumda onları zikr edər. Allah subhanahu teala həmin insanları zikr edir, həmin insanları xatırlayır. Başqa bir hədisi qudüsdə Allah subhanahu buyurur ki, qulum məni öz nəfsində zikr edərsə, mən də onu öz nəfsimdə zikr edərəm. Əgər qolum məni bir toplumda zikr edərsə, mən isə onu daha bir xeyirli toplumda zikr edərəm. Və bilmək lazımdır ki, zikir yalnız insanın, onun faydası yalnız insanın özünə qayıdır. Yəni, zikirin faydası yalnız sənə qayıdır. Allahın insanların hamısı, yer üzündə olan insanların hamısı Allaha zikir etsələr belə, Allahın mülkündə heç nəyi artırmır. Və yaxud bütün insanlar hamısı Allahın zikrindən üz döndərsələr belə, bu Allahın mülkündə heç nəyi azaltmır. Və bu da mühüm olan bir şeydir ki, insan bunu bilməlidir ki, zikri etməyi yalnız onun özünə, bu dünyada da ahirətdə onun özünə fayda verir. Sahih Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bir gün sahabələrin yanına gəlir, deyir ki, siz nə edirsiniz? Deyir ki, sahabələr toplan, məsciddə toplaşıblar. Peyğəmbər sallallahu soruşur ki, siz nə edirsiniz? Sahabələr deyir, ya Rasulullah, biz Allahı zikr edirik. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, al sizə Allaha ant verirəm sizi. Siz bura Allahı zikr etmək üçün mü toplaşdınız? Onlar deyirlər ki, Allah and olsun ki, biz bura yalnız Allahı zikr etmək üçün toplaşdıq. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, mən sizə anında ona görə vermədim ki, sizi ittiham edirəm yalançılıqda. Xeyr, yəni sadəcə olaraq bunu təkid et etmək üçün dedim və bilin ki, Cəbrail əleyhissalam az öncə mənim yanıma gəldi və mənə xəbər etdi ki, Allah subhanahu taala sizinlə mələklər qarşısında öyünür. Görün, zikrin fəzilətinə baxın ki, Allaha zikr etmək sən hansı dərəcəyə qaldırır. Allah subhanahu taala mələklər qarşısında onu zikr edən qulları ilə öyünər. Və Allaha zikr etməyin faydalarından biri də qardaşlar, Allahın həmin qulu həm sənə etməsi, həmin qulu sənə etməsi, tərifləməsi və eyni zamanda da mələklərin sənə salavat yetirməsinə səbəb olur. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, Ya eyyuhəllədinə mənəzqurullaha zikran kəsira Ey iman gətirənlər, Allahı çoxlu zikr edin. Və səbbihuhu bukratan və asila Sabah və axş axşam və sabah onu təsbih edin. Huvəl-ləzi yusalli aleykum və mələikətuh. Bilin ki, Allah Subhanahu taala və onun mələkləri sizə salavat gətirir. Allahın salavatı qula olan salavatı onu daha xeyirli bir toplumda mələklər qarşısında ona səna etməsidir. Mələklərin salavatı isə həmin qul üçün dua etməsidir. Və bunun e, faydalarından biri də qardaşlar, zikrin faydalarından biri də zikr insanın dilini qoruyur. Alimlər deyirlər ki, dil danışmaq üçün yaradılıb. Əgər o xeyir söyləməzsə, müsəlman xeyir söyləməzsə, istərsəməz şər söyləyəcəkdir. Və insan zikirlə, Allahı zikr etməklə dilini eyni zamanda nəmmanlıqdan, qeybətdən, yalandan, boş-boş şeylərdən qorumuş olur. Və bu qorumaq da bizə bizdən tələb olunan əsas məsələlərdəndir. İnsan dilini lağlağıdan, zarafat şeylərdən qorumalıdır. Bu kimi şeylər qəlbi qaraldır, qəlbi öldürür. Sən bunu nə ilə əvəz edirsən? Allahı zikr etməklə əvəz edirsən. Çünki dil danışmaq istəyir. Danışmaq istəyirsə, onu artıq xeyirli bir şeyə yönəldirsən. Və bugünkü günü insanın, deyək ki, bir insan ibadətində şikayət edir ki, mən ibadətimdə xuşu vəziyyətimi tapmıram, o özünü qınasın. Bilsin ki, artıq özü qəlbini qaraltmışdır. Artıq qəlbi qaralıb. Və səbəb də onun lağlağı və faydası şeylərlə məşğul olmasıdır. Baxın, Müminun surəsində Allah Taala nicat tapmış, Firdovs cənnətini qazanmış möminlərin sifətlərini bəyan edir. Buyurur ki, qad əfləhəl müminun Əlləzina hum fi salatihim xaşiun. Artıq möminlər nicat tapdılar, xeyrə çatdılar, qurtuluşa çatdılar. Kimlərdir onlar? Və Allah Subhanahu taala bir neçə sifətini onlara zikr edir. Onlardan birincisi deyir ki, namazlarında xoşlu olanlardır. Demədi ki, namaz qılanlardır. O qurtuluşa, o firdos, çünki axırda gəlir ki, onlar firdos cənnətinin varisləridir. O sifətlərin sonunda gəlir ki, onlar firdos cənnətlərinin varisləridir. Bunun üçün nə, nə lazımdır? Namazda xuşlu olmaq. Namazdan sonra bilirik İslamda hansı həkəm gəlir? Zəkat gəlir. Amma zəkatdan qabaq Allah Subhanahu taala namazda xuşuya aparacaq bir amili qeyd edir. Vallazina anillahu muradun O kəslər ki, lağlağdan üz çevirərlər. Vallazina hum lizzəkat fa'ilun. O kəslər ki, zəkatlarını verərlər. Lağlağını zəkatdan öncə qeyd etdi. O alimlər bu ayənin təfsirində gətirirlər ki, çünki lağlaqdan üz çevirmək insanın namazda xuşlu olmasına səbəbdir. İnsan lağlağı, faydasız şeyləri tərk edərsə, boş söhbətləri tərk edərsə, bu insana nəyə kömək olur? Namazda xuşlu olmasına səbəb olur. Xuşlu sifətini qazanmağına səbəb olur. Və Allahı zikr etməyin faydalarından qardaşlar, biri də Allah zikr etməkdə Allahın razılığı var. Allah ona zikr edən qulundan razı qalar. Eyni zamanda Allahı zikr etmək insanın qəlbindən kədəri, qəmi insanın qəlbindən silib aparar. Qəlbə sevinç və fərəh bəxş edir. Allahı zikr etməyin faydalarından insanın bədənini gücləndirir. İnsanın tələbini gücləndirir. İbn Qeyyim rahimehullah öz şeyxi haqqında buyurur ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə haqqında deyir, sabah namazını qılardı. Sabah namazından sonra oturardı. Düz gün ortaya yaxın bir vaxta qədər Allahı zikr edərdi. Hər gün sabah namazından oturardı namaz qılandan sonra gün ortaya yaxın bir vaxta qədər Allahı zikr edərdi. Bunun səbəbini soruşanda deyərdi ki, bu mənim gündəlik yeməyimdir. Əgər bunu yeməsəm, bədənim zəif düşər. Artıq zəif olaram. Bədənin güclənməsi, eyni zamanda insanın qəlbinin güclənməsi onu Allaha zikr etməklə güc gücləndirə bilir. Və eyni zamanda faydalardan, zikir Allaha zikr etməyin faydalarından biri də Allaha zikr etmək insanın üzünə nur verir, insanın qəlbinə nur verir. Baxırsan, bəzi insanların baxırsan, üzündən nur yağır. Səbəblərdən belə də onun Allahı daima zikr etməsidir. Və eyni zamanda Allahı zikr etmək insana necə qeyd elədik, Allahın zikrini nəsib edir. Yəni, Allah da səni zikr edir. Faydalardan biri də insanı Allaha yaxınlaşdırır. Və bu yaxınlıq da məiyyə deyirlər. Allah subhanətə alə bu hədsə qulsa buyurur ki, Qulum məni zikr edərsə, mən onunla bərabər olaram. Və bu bərabərlik xas bərabərlikdir, xüsusi bərabərlikdir. Yəni, məqsəd orada yəni Allahın zatı ilə deyil, Allah subhanətə alənin yardımı və köməyi ilə həmin qulla bərabər olmasıdır. Və eyni zamanda Allahı zikr etmək bu faydalardan belə də insanın günahlarını silir, günahlarını bağışlayır. Və eyni zamanda faydalardan biri də Allah Subhanahu o qul ki Allahı asanlıq vaxtında zikr edər, asanlıq vaxtında tanıyar, Allah da onu çətinlik anda tanıyar, ona yardım edər. Hədis, hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Ta'arraf ila Allah fi'r-raha, ya'rifka fi şiddə." Allahı asanlıq anında tanı ki, Allah da səni çətinlik anında tanısın. Eyni zamanda necə ki, biz e, Muaz radiyaların sözünü qeyd etdik, faydalardan biri də insanı cəhənnəm odundan xilas edən amillərdən biri də səbəblərdən biri də Allahı zikr etməkdir. Və bu ən başlıca səbəbdir. O buyurur ki, Allahın odun, cəhənnəm odundan xilas etməsi üçün, müminin xilas olması üçün ən üstün əməl Muaz bin Cəbəl rəhməhullah buyurur, radiyallahu anh buyurur ki, insanın Allahı zikr etməsidir. Eyni zamanda Allaha zikr etmək, yəni bir məclisdə Allaha zikr etmək o məclisdə mələklərin toplanmasına səbəb olur. Zikr məclisləri mələklərin məclisidir. Və sözsüz ki, insan zikr məcl bir məclisdən qalxarsa, Allahı zikr etmədən qalxarsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətirmədən qalxarsa, bu da həmin insanın elə bir ki, qiyamət günü həsrət və peşmançılıq çəkməsinə səbəb olacaqdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bir toplum oturarsa, orada Allah zikr etməzlərsə və o şəkildə qalxarlarsa, elə bil ki, uzun qulağın leşin üzərindən, bir leşin üzərindən qalxmış kimidirlər. Bu faydalardan, zikrin faydalarından biri də, əgər bu zikir xəlvətdə olarsa və göz yaşları ilə bərabər olarsa, bu da qiyamət günü insanın Allahın kölgəsində kölgələnməyə səbəb olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Səb'atun yudilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh." 7 sinif insan var ki, heç bir kölgənin olmadığı, olmadığı bir gündə Allahın kölgəsində kölgələnənlərdir. Bu 7 sinif insan. Onlardan biri də Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Raculun zakarallah haliyan fəfalat aynah." O kişi ki, gizlində Allaha zikr edər və gözlərindən yaş axar. Və bu da insanın qiyamət günü Allahın kölgəsində kölgələnməyinə səbəb olur. Və eyni zamanda zikrin faydalarından biri də zikr cənnətdə sənin üçün, sənin üçün hazırlanmış yerdə əlavə ağacların əkilməsinə səbəbdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: Miracda İbrahim əleyhissalamla görüşdüm və mənə dedi ki, öz ümmətinə məndən salam de və onlara de ki, cənnətin vəsfini İbrahim əleyhissalam deyir və sonda deyir ki, və cənnətin ağacları da subhanallah və elhamdülillah və la iləhə illallah və Allah əkbərdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədislərdə bəyan edir ki, kim bu cür zikirlər edərsə, onun üçün cənnətdə bir ağac ikilər. Bu da sənin cənnətdə məkandan qalxması deməkdir. Sənin üçün bir əlavə fəzilətdir. Zikrin faydalarından biri də insanın dünya və axirətdə insan üçün nurdur. Allaha zikr etmək insanı zülmətlərdən nura çıxmaq, çıxartmaqdır. İstər bu dünyada olsun, istər qəbir həyatında olsun, istər qiyamət günü olsun və eyni zamanda da Allah Subhanahu taalanın yanında da insanın dərəcəsinin qalxması deməkdir. Və faydalardan biri də Allaha ən yaxın olan, Allah qatında ən üstün olan müttəqilər daima dilləri ilə Allahı zikr edəndir. Dilləri ilə Allahı xatırladandır, xatırlayanlardır. O insanların ki, dili daima Allahı zikr etməkdən yaş qalır. Bu faydalardan biri də insanın qəflətdən qoruyur. Allahı zikr etmək daima səni xatırladır və eyni zamanda yəni insan bu cür zikr edərsə, daimi şəkildə Allahın zikrində olarsa, insan Allah təala qoruyur. Hər bir təhlükələrdən, hər bir dünya bəlalarından qoruyur və eyni zamanda da onun qiyamət günü Allah qatında dərəcəsinin qalxması deməkdir. Allah yanında yəni uzalması deməkdir. Və ona görə mömin bu əzəmətli ibadətə həris olmalıdır. Bu ibadəti haqqı ilə yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Və görün, ibadətin, zikr ibadətinin nə qədər növləri var. İnsanın həyatı, baxırsan ki, başdan ayağa zikr, zikirdən ibarətdir. Sabah yuxudan qalxırsan, zikir var. Qalxdın, paltar geyinəndə oxunan zikir var. Yemək yeyirsən, zikir var. Evdən çıxırsan, zikir var. Evə gəlirsən, zikir var. İbadətdə dəstəmaz alırsan, dəstəmazdan sonra zikir var namazdır, zikirdən ibarətdir. Bütün insanın günün tam zikirləri, səhər zikirləri var, axşam zikirləri var, məscidə girirsən zikir, məsciddən çıxırsan zikir, eyni zamanda axşam gəlirsən evə, yatağa evə gəlirsən, Allaha zikir edirsən, yatağa yer yatmaq istəyəndə Allaha zikir edirsən, sənin günün tam zikirlə keçir. Yəni, belə bu şəkildə ibadətlərin heç biri insana bu şəkildə buyurulmur. Və bu da, bunun çoxluğu da, yəni o deməkdir ki, insan üçün məşəqqət, xeyr, necə ki, qeyd elədik, Allahı bu şəkildə, çoxlu şəkildə zikr etmək insan üçün heç bir məşəqqət törətmir. Və bu zikrin də baxırsan ki, növləri çoxdur ki, insan birində davamlı olmur. Hər bir əməldə, hər bir işi edəndə onun özünə məxsus bir zikri var. Səfərə çıxırsan zikri var, miniyə minirsən zikri var. Bu da zikrin nə qədər üstün olduğunu göstərir. Çünki Allah təala Quran-Kərimdə buyurur ki: Və lə zikrullah əkbər. Allahı zikr etmək ən böyükdür. Hər bir şeydən böyükdür. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin və bizi haqq üzərində sabit eləsin. Bizi daima onun zikrində qalıb, onu daima zikr edənlərdən eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədən la ilahə illallah və əşhədən ennə Muhammedən abduhu və rasuluhu.